baixamos un pouquinho a música, vamos falar con o noso presidente, presidente de, da Asociación Cultural Rosalía de Castro, como é Oliver Fernández. Eh, moi boas tardes, Oliver. Boas tardes, Armando. Boas tardes a todos os ointes. Moitas grazas por atendernos, <laughs> presidente. Eh, benvido a a este a, galegos no vais. A, a, a Asociación Cultural Rosario de Castro está de, de enhoraboa porque, mm, mm, primeiro, hai que felicitarte a ti por como presidente, a ese equipo que, que ti dirixes de, mm, sí, sí. da directiva da Asociación Rosario de Castro porque a semana pasada disfrutaron, eh, a min explico como agora Armando a, a micropechado, pero disfrutaron moitísimo sí, sí, dunha sí. excursión excelente, ademais. Sí, sí, que ademais temos sí, que bueno. dar temos que dar as grazas, como non, A Asociación Cultural que ali tamén foi nomeada, vaya, foi nombrada, falamos dela como, como ten que ser. E tamén o presidente darlle as gracias, porque foi unha excursión fermosísima, fermosa donde Sasha, eh? Mas ademais con guía e todo que nos levou, vamos, a percorrer e, eh, e, eh, eh, ese recuncho que hai de Cataluña como é Peñíscola, Valencia eh, país, eh, país de Valencia Sí, bueno, pertenece, unha parte pertenece ao País Valenciá, outra parte a Cataluña e outra parte a Aragón. Moi ben. ben. Con... Aí na, na, esquina está. Sí, sí aí está. Sí, sí. Bueno, a verdade é que... Bueno, que gracias, gracias a todos os socios, o sea, porque eh, sin eles isto non se faría, non? Eh, faise por eles, eh, uh eh, -huh. para eles, eh, o máis importante é que a xente acuda, que a xente vaya, que a xente pues, teña ganas de ir. Sí, sí. sí. parece que non, pero despois de tanto tempo sin poder facer moitas cousas así sí. actos públicos, excursións, sí. eh, cousas que, sí, sí. que que conteñan moita xente en un sitio, pois parece que ahora podemos un poquinho, sí, que sí. con moito cuidado que están subindo os casos outra vez de coronavirus, sí, bueno. pois a xente ten, ten moitas ganas sí. e, eh, e eh, acudiu acudiu, sí, acudiu no, no, a, a excursión perfectamente. Pois bien, sí, sí. Bueno, máis cousas da entidade. Esta fin de semana un acto relevante e de grande mm, importancia, posto que a Asociación Rosario de Castro, co seu premio de, de poesía, estará presente no Culturgal de Pontevedra, non? Sí, pois eh, que ti mellor que o sabes que, que mi. <laughs> Estaremos ali no, no Culturgal e presentando o libro que xa fixemos fai dous anos, no recopilando os últimos dez anos de, do Premio de Poesía dos premiados, claro. que se tiña que presentar en Galicia, presentouse aquí, pero non se pudo presentar en Galicia por tema de, do coronavirus, da pandemia, sí. e agora que se activou todo, pois non nos esquecemos de ese libro do, da importancia que ten, Hombre, eh, presentámoslo en Galicia. Claro presentámoslo sí. en Galicia. Uh -huh. Xa xa pasou, xa xa, sí, for, sí. xa era hora porque 35 anos esperando que <laughs> se, ah, eh. se amosara en Galicia, a verdade que é moi importante, moi. Sí. Importante. Eh, ah, Felicitacións pola parte que se toca, posto que ti eres o coordinador, digamos, o presidente sí, da sí, entidade, sí. e eh, lóxicamente estás abanderando un traballo extraordinario. Outra cousa que tamén temos que dicir é que, bueno, o 35 o, mm, o 35 certame tamén se celebrará a principios mm, do mes que ven de decembro, non? Facemos a, a, o fallo dos premios o día o sábado día 11, 11 uh -huh. de, pero de, antes, de decembro. Pero antes haberá un acto extraordinario e moi importante para, para a entidade pues pois sí. e, e, eh, e eh, aínda máis para o grupo en sí, non? máis é o peche das nosas xornadas culturais, non? Que non só ven desto, sino que tamén xa fixemos o que é o entroi, digo, a, o entroi, perdón, a, a Castañada, a Castañada sí, sí. fixemos o campeonato de Tute, fixemos a excursión, pois agora rematamos a xornada pois con, con o auditorio de San Ildefonso de, de Cornellá, uh -huh. pois con unha conferencia de pa, de Xulio Simón pa, que nos va a conocer a xulipedia.com no. e, e tamén pois a, aproveitamos o, o coronavirus para poder gravar un CD cos rapaces do centro pois uh -huh. de gaita e, e Cascantarías Carroselieiras que, que, que tamén está no, no CD e eh, presentámoslo ese día o sea, unimos dúas, dúas Exacto. dúas formas de cultura, a música e a letra. Claro, pois pues, boa, parabéns. Felicitacións a ti e a todos a todos os rapaces que participan Por certo, cantos cantos tracks, cantas pezas de música escoitaremos nese CD? 12. 12. Ostras. 12 que son 13, porque hai unha que son dúas pezas xuntas. Ah, bueno. Unha, unha dúcia, bueno, pois que... Sí, chamase un CD que participaron todos os rapaces, desde os nenos pequenos Ostras. hasta os jubilados. E os, sea, todos, senior. Todos, todos participamos. E os senior, senior tamén, non? Efecti efectivamente, participamos todos en ele. É unha cousa que non é de de desrapaces ou de tal, non, non, no, no, de todo, de todo. Sí, sí, de sí, Sí, Bueno, e eh, pois pues, como remate o, a cea de entrega de, dos premios, lóxicamente, a que convocamos a todas as persoas, aunque quizáis a mellor non, non, non é conveniente darlle demasiada publicidade porque a mellor eh, enchese demasiado o local, non? Bueno, a ver, mm, o que pasa que como non se sabe que se vai poder facer daqui a, o día 11, tal e como están as cousas, sí. pero bueno, en principio temos bastante capacidade, o sea, que uh -huh. poden vir, que, que non hai ningún problema, en a entidade, será a partir das nove media aproximadamente, uh -huh. primeiro facemos o acto no, no auditorio no, de Daniel Pons, uh -huh. vale, a presentación de Xulipedia e o, yo a presentación do CD, que, que despois pues, pasaremos a, a a nosa entidade, uh ou a sede, uh -huh. para celebrar unha cea e dar o fallo dos, dos, dos premios de, de, de, de, de poesía. Escoita que che pregunto, ten algún título o CD? Pois chamase Alborada en Cornellá. Anda. Ostras. <laughs> Alborada en Cornellá. Seguro que levará alborada, levará muiñeiras, levarán de todo. De todo, sí, ah, sí. Claro. Muy... No, además leva unha alborada que se chama Rosalía en Cornellá, que é unha alborada que que é nova, que é composta por Fernando Pico Panós, oh. o sea que é inédita, é inédita. Vale, ah, ostras. Eh, entón, aproveitamos o Alborada esta Rosalía en Cornilla para chamalo Alborada en Cornilla. que Alborada, como sabedes, mm, na nosa terra é unha alborada é unha festa tamén, ao sí, final, sí, non? Sí, alborada, sí. Mm-hmm. eh, eh, bueno, Alborada en Cornilla. Moi ben, estupendo. Bueno, o pois estupendo pues... Olivera. É eh, que vamos, Rosalía de Castro está viva. Rosalía aún sigue sí. respirando. <laughs> sí, sí, sí, con moito traballo, pero pero vamos Pero facendo, respira. Vamos Claro que sí, claro que sí. Bueno, pois pues eso, enviamos os parabéns a ti, eh, fainos partícipe a todos os componentes do teu equipo, eh, como non, ao grupo, posto que eh, mm-hmm. fan todo o posible para que poidamos disfrutar. Sabes que unha persoa que a que entrevistamos ao principio do programa, que é Eloy, Eloy Caldeiro, que veo aquí precisamente o, o grupo Brat, veo a, precisamente a, a Can Mercader, sí. lembrábanos que, que en tempos atrás viñeran eles aquí e tal, e, e o, o mañán estarán aquí en, no, no, en Cal Niño e os, e o sábado estarán en, en Tradicionarios uh -huh. o sea, que saibas que cualquera dos componentes do grupo poden chegarse ali que seguro que como en outras ocasións tamén serán benvidos e, eh, eh, sí, sí. E, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. sí, sí. últimamente a verdade é que sí, tanto Pampín, como como Xavier, como ahora, como, Xavier, como Xavier Díaz, Xavier Díez. Ah, sí. se portaronse moi ben, foron as rapazas, actuaron con eles, o sea, sí, sí, moi ben, moi ben, a verdad que moi agradecidas porque claro, non todos os días actúa con esta xente eh, nos escenarios, é un, un sitio espléndido. Pues sí, sí, sí, señor. pues, Pero bueno, Pois eso, que, que saibas que, que, que, poden ir a chegarse ali que ademais estarán, serán ben recibidos e ao mesmo tempo tamén seguro que disfrutarán coa música que, que el, eh, os, os nosos rapaces que eu digo nosos polo feito de que sí, <laughs> pertence pertenecemos á mesma compañía pero, pero di, refírome que, que mm, que disfrutarán, son músicos tamén, a, eh, a pesar de todo, por moito que, que, que se diga, os que inter, interpretan e traballan coa gaita tamén son músicos. Tamén. Eh, sí, sí, son músicos, son músicos, eh, sí, un instrumento como outro cualquiera, eh, non, sí, no, sí. non é menos a gaita que outro, ao contrario, no, no, no, contrario. que é un instrumento gaita... que é bastante máis difícil de tocar que moitos <laughs> por aí, eh. Moitos outros non son tan A gaita acompaña moito a moitas músicas. E é difícil, e é difícil sí, de sí. tocar porque non sometes por, por tapar os furados, sino por ter o tempero de soplar ou non soplar. Sí, eh? sí, sí, <laughs> sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Oliver, que non te molestamos Olivar, o esto, Olivar. Oliver. <laughs> Oliver. <laughs> que non te incomoda Oliver. máis. No, no me incomoda E <laughs> eh, daros as gracias a vosotros dous, eh, a ti, Xulio, personalmente, sobre todo, porque no, no. estás coordinando todos os premios de poesía desde que estuve presidente, e eh, non me podo queixar, estou contentísimo, eh, sabes que te meu apoio, que gracias, sempre gracias, dices por... ti, para mí está ben. Gracias, gracias. E a ti, Armando, por... tamén, por estar sempre o noso carón, eh, levando programas de radio, todos os, os, os, os xoves aí en Galegos Novaes e eh, igual que os sábados en Radio Cornellá Moitas, moitas gracias a ti por ter a confianza e... para é unha delicia poder estar diante do micro pois para para para Galicia para representar Esa, a nosa eh, entidade. aos ointes que están invitados á presentación do CD como, como outra Auditori San Ildefons de Cornellá de Cornellá, que están invitados e que que co final toda a música, igual que todo o que se escribe, faise pa, pa, pa xente colé, co escoita, co público, ao final, sí, pa, pa xente que escoita a radio. E que igual. a pronto te presente tedes unha copia aí en Radio Samboy para que podades poñer tamén. Eh, <laughs> moi ben, Ah, moi ben, estupendo. Moitas, moitísimas gracias, Oliver. Ah, a vosotros. Que teñes unha boa tarde. Hasta logo. Hasta logo. Hasta logo.